Ապրիլյան պատերազմի հերոս Քյարամ Սլոյանն այսօր կդառնար 21 տարեկան։ Արցախում կարևորում են Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Չեխիայի խորհրդանի падգամավորների պալատի որոշումը։ Սեմինար վարժանքներ Ստեփանակերտի հանրապետական պոլիկլինիկայում։ Հուշ ցերեկույթ Բերձորի համար 1 միջնակարգ դպրոցում։ Շախմատի միջազգային վարպետ Հայկ Մարտիրոսյանը Վիկտոր Կոշնոյի հուշամրցաշարից վերադարձել է հաղթանակով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 26-ին եւ լույս 27-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 45 անգամ հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 350 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր ապրիլյան պատերազմի հերոս Քյարամ Սլոյանից ընդյան օրն է։ Նա կդառնար 21 տարեկան։ Գնդացրորդ Քյարամը քարորիա պատերազմի առաջին զոհերից էր։ Ապրիլյան պատերազմի հերոսին հարազատները, ընկերները բնութագրում են որպես համեստ, զուսպ, բարի ազնվորություն, սակայն ոչ մեկին չի զարմացրել այն, որ այդ զուսպ ու համեստ տղան նման հերոսական քայլի կգնար։ Քյարամի հայրը մասնակցել է Արցախյան պատերազմին եւ այդ հայրենասիրությունը հորից էր ժառանգել։ 2016 թվականի մայիսի 28-ին Քյարամ Սլոյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի Հայաստանի Հանրապետության պետական շքանշանով։ Ադրբեջանը պատրաստ է առարկայական բանակցություններին, եկել է խոսքից գործի անցնելու ժամանակը։ Այդ մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ։ Հույս ունենք, որ Մոսկվայում հանդիպումը կդառնա Սանկտ Պետերբուրգում նախագահների մակարդակով անցկացված կառուցողական բանակցությունների շարունակությունը։ Ադրբեջանը պատրաստ է առարկայական բանակցություններին, ինչի մասին մենք բազմից հայտարարել ենք, ասել է Մամեդյարովը։ Հիշեցնենք, որ վաղը Մոսկվայում կկայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի, Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցերի քննարկման նպատակով։ Լրագիր.am-ը զրուցել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Հարցին թե Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից ինչ ակնկալիքներ կան, Դավիթ Բաբայանը պատասխանել է. Ակնկալիք իհարկե կա։ Ընդհանրապես նման հանդիպումները կարևոր են։ Իհարկե, այդ հանդիպումները չեն կարող համապարփակ լուծում տալ հակամարտությանը, եւ մենք չպետք է այդ հանդիպումները դիտարկենք համապարփակ լուծում կայացնելու տեսանկյունից, բայց դրանք շատ կարևոր են, որ เป զի տարածաշրջանում կայունությունն ու խաղաղությունը պահպանվեն։ Իսկ այն, որ Ադրբեջանն ամեն անգամ դիմում է սադրիչ գործողությունների, սա էլ է փաստ։ Հետևաբար նման հանդիպումների ժամանակ նախ եւ առաջ կողմերի միջև պահպանվում է շփումը, տարբեր հարցեր են քննարկվում, բացի այդ, միջնորդ երկրները իրենց կարծիքն են հայտնում եւս մեկ անգամ կարեւորել խաղաբանակցային գործընթացի շարունակությունը։ Դրա համար կարևորում ենք այսպիսի հանդիպումները։ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումն ուղղված կլինի սահմանային լարվածության թուլացմանը։ Այս մասին նշել է քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանը։ Քաղաքագետը չի կարծում, որ բուն բանակցային գործընթացում ինչ որ լուրջ տեղաշարժ կլինի։ Որևէ ակնկալիք էլ չկա, որ ադրբեջանական կողմը կհրաժարվի իր նախկին մոտեցումներից։ Նարեկ Գալստյանը նկատել է, որ հանդիպմանը, եթե նույնիսկ պայմանավորվածությունները լինեն, միևնույն է երաշխիք չկա, որ Ադրբեջանը հետամուտ կլինի դրանց։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Չեխիայի խորհրդանի падգամավորներն ապացուցել են, որ Չեխիան ինքնիշխան երկիր է, որին չի կարելի շանտաժի ենթարկել։ Այս մասին ասել է Չեխիայի խորհրդանի падգամավոր Ռոբին Բյոնիշը, ով խորհրդանին էր ներկայացրել հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի նախագիծը։ Ես ուրախ ու գոհ եմ падգամավորների պալատի այս քայլից։ Ինչ վերաբերում է Չեխիայի ու Հայաստանի հարաբերություններին, ապա դրանք հոյակապ մակարդակի վրա են։ Ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումն էլ այս առումով հավելյալ դրական քայլ է, ասել է Բյոնիշը Չեխիայի ու Հայաստանի միջև միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի նախագահը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող ու դատապարտող բանաձևի ընդունմանը։ Այն կողմ քննադատության է ենթարկել Չեխիայի խորհրդարանի падգամավորների պալատի որոշումն ու այն համարել անընդունելի։ Ըստ թուրքական կողմի Չեխիայի խորհրդանի падգամավորների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող ու դատապարտող բանաձևի ընդունման շրջանակում Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի կողմից ընթերցված նամակը այսպես ասած միակողմանի է ու պարունակում է մի շարք բաց թողումներ։ Թուրքիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչներն իրեր դժգոհությունը հայտնել են նաև Անկարայում Չեխիայի դեսպանին։ 2016 թվականի վերջին Արցախի գյուղնախարարությունը հայտարարել էր գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգ ընդունելու մասին, ինչ ընթացքի մեջ է հարցը, ողջել է Բելալալայանը։ Տնտեսության զարգացումը դրվեց նոր ուղու վրա։ Մի շարք ծրագրեր, այդ թվում նաև նախորդ տարիներին պարտադիր համարվող սևցելը, հանվեցին օրակարգից։ Դրանց փոխարեն գերատեսչությունը նոր ծրագրեր ընդունեց՝ փակ պայմաններում անասնապահության աջակցություն, ռոռոկման կաթիլային համակարգ եւ վայլն։ Նշենք նաև, որ գերատեսչությունը հայտարարել էր, որ գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի ընդունվելու, որով պետք է առաջնորդվի յուրաքանչյուրը, ով կզբաղվի գյուղատնտեսական աշխատանքով։ Հայեցակարգը դեկտեմբերից պատրաստ է, այսօր էլ պատրաստ է, բայց ընդունելու առումով մի քիչ կայացրել են ժամկետը լրացուցիչ ուսումնասիրելու, քանի որ այնտեղ հիմնականում նշվեց գյուղամերձ տարածքներ, գյուղամերձ տարածքներում հիմնականում գառնանացան մշակաբույսեր, անասնապահության հետ կապված որոշ դետալներ կա, որը պետք է հաշվի առնենք հետո։ Հայեցակարգը ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականից, ոչ այդ կշտկվեն ու կլրացվեն բոլոր բացերը, որ արկայեն փաստաթղթում Ազգային ժողովի մարտի 39-ին նիստում քննարկվել է մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին Արցախի հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի հեղինակներն են ազգային ժողովի սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Գրիգորյանը եւ տեղակալ Արարատ Օհանջանյանը։ Խորհրդարանը 28 կողմ ձայնով հավանության արժանացրել սույն օրինագիծը, որը տարբեր արձագանքներ է գտել հանրության շրջանում։ Պարզաբանելով օրինագծի ընդունման անհրաժեշտությունը Արամ Գրիգորյանը նշել է, որ օրենքի ընդունումը ամենից առաջ կնպաստի ժողովրդագրական ցուցանիշների աճին, ինչպես նաև կվերացնի սերով պայմանավորված հղիության ընդհատման հանցավոր երևույթը, որը կայուն տեղ է գրավվել մեր կյանքում։ Արամ Գրիգորյանը օրինագծում ընդգրկել է նաև հարցի սոցիալական կողմը, ըստ այդմ նաև դրանց լուծումների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացրել։ Ինչքանով է այս օրինագիծը համահունչ մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ հարցինի պատասխանը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ամենից առաջ նշելով, որ ողջունում է այդ օրինագիծը, նշեց, որ բոլոր դեպքերում խնդիրը պետք է լուծվի ոչ թե արգելքով, այլ բաց վարձատրական աշխատանքի միջոցով համոզելով այս արգելքի կողքին պետք է լինի նաև որոշակի հասարակական բնույթի աշխատանք։ Խնդիրը ներկայացնելու մեր հանրությանը շատ երկրներում նման ծրագրեր իրականացվել են եւ մենք հույս ունենք, որ այստեղ իրականավորյալ ծրագրեր իրականացնել համագործակցելով առաջին հերթին այս հասարակական կառույցների։ Ռուբեն Մելիքյանը չժղթեց, որ օրինագիծը որոշակի իմաստով մարդու իրավունքի հետ է բախվում։ Կա այստեղ երկու իրավական արժեքների բախում Առաջինը իրավահավասարության իրավական արժեքն է, մյուսը կնոջ իրավունքն է, որը ֆիզիկական անձերի ուղղելիության որոշելու արդյոք բնությունը պետք է շարունակել, թե չպետք է շարունակել, եւ ընտանիքի պլանավորման իրավունքն է, որ վերաբերում է հորը երեխային։ Այս իրավունքները այստեղ բախվում են, այս իրավունքները այստեղ պետք է հավասարակշռեն։ Այս տեսակետից օրինագիծը լրացուցիչ ուսումնասիրություններ եւ աշխատանք է պահանջում, սակայն ամեն դեպքում մարդու իրավունքների պաշտպանը վստահ է մի բանում, որ սերով պայմանավորված հղիությունների ընդհատումը որևէ բանով արդարացվել չի կարող։ Ռուբեն Մելիքյանը նաև օրինակներ է վերում զարգացած երկրներից, որտեղ անընդունելի այդ երևույթի դեմ պայքարը չնայած վաղուց է տարվում, սակայն գերադասում են այն իրականացնել առանց արգելքների։ Մեր մոտեցումը այստեղ այն է, որ մենք պետք է թիրախային մոտեցում ցուցաբերենք այս հարցին, մենք արդեն սկսել ենք գործընկերների հետ աշխատանքը, փորձելով ծրագրեր իրականացնել նաև մարդու իրավունքների տեսանկյունից, որպեսզի չեզոքացնենք հնարավոր բացասական հետևանքները։ Բայց ասել, որ կինը կարող է որոշել, որ հարի որ ես սպասում եմ աղջիկ եւ հենց այդ պատճառով ես հնություն ընդհատում եմ, դա իմ համար ընդունելի չէ դա մարդու իրավունքների տեսանկյունից ընդունելի մոտեցում։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետությունի ժամանած բժիշկները մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի վերաբերյալ Ստեփանակերտի հանրապետական պոլիկլինիկայում սեմինար վարժանքներ են անցկացնում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած մի խումբ բժիշկներ Արցախում մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի վերաբերյալ հետազոտությունների ընդլայնման եւ դրա վարակի կանխարգելման համար առողջապահական եւ կրթական ոլորտներում իրականացնում են 4 օրյա սեմինար վարժանքներ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ՁԻԱ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի համաճարակաբանական հսկման բաժնի բժիշկ համաճարակաբան Վարդան Արզականյանի խոսքով սեմինար վարժանքների նպատակն այն է, որ Արցախում բժիշկների մանկավարժների շրջանում անցկաց իրականացվեն դասընթացներ եւ տեղեկություններ տրամադրվեն միահավ վարակի վերաբերյալ դրա փոխանցման ուղիների կանխարգելման, հիվանդության հայտնաբերման եւ հետազոտության շուրջ։ Մարդիկ խնդիրներ են ունենում իրենց բնակավայրերում, որովհետեւ իմացել են դրա մասին շատերը, դեպի վերել է նրան, որ իրանց հանդեպ վերաբերմունքն է վատացել, չգիտեմ, մարդիկ սկսում են վախենալ, ողջվել ու հիմնարկ դիմելուց արդեն իրանք չեն ասի իրանք կարգավիճակը, դա կբերի ոչ որակյալ զորքնության եւ այլն, հա, իրանից բխող բացասական հետևանքներով։ Ներ հենց սկզբից ասեմ, որ ձեր մոտ, նո դուք ասացիք 76 Վարկո Իվան, բայց մեր մոտ գրանցված 82 հոգի կա։ Խոսելով Միավի կանխարգելման միջոցառումների մասին բժիշկ համաճարակաբանն ասել է, որ այն ունի իր հստակ փոխանցման ուղիները։ Միավը հիմնականում փոխանցվում է չպաշտպանված սեռական հարաբերությունների, վարակված արյան փոխներարկման, ծննդաբերության կամ կրսկով կերակրելու ընթացքում մորից երեխային փոխանցման ճանապարհով։ Եթե մարդիկ վերը նշված տեղեկատվությանը դիրապետում են, շատ հեշտ կարող են խուսափել վարակից։ Մարդիկ պետք է իմանան, որ սովորական կենցաղային ճանապարհով այն չի փոխանցվում։ Օրինակ, ձերքի սեղմումով, համբույրով, համատեղ սնունդ ընդունելով։ Եթե լի մեր տարածաշրջանը նայենք, ապա մեկ տարվա ընթացքում մինչև 190 000 նորգետ կա եղել Հակելի ամենաշատը աֆրիկյան տարածաշրջանն է։ Սա ուղղակի ձեր ուշադրությունը ես կգրավեմ Սային Ամերիկա, Արևմտյան եւ Կենտրոնական Եվրոպան, որտեղ եթե տեսնում եք կրկնակի դեպքերը, նոր դեպքերը, նվազերը։ Եվ եթե դրան գումարենք մահվան դեպքերը մեկ տարվան ընթացքում, մեր տարածաշրջանը 47000, իսկ Արևմտյան երկրներում չէ 22000, այսինքն կրկնակի մահվան դեպքերն են քիչ։ Վարդան Արզականյանի հավաստմամբ ռիսկային է մանավանդ, երբ մարդիկ մեկնում են արտերկիր, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ միավը 5 անգամ ավելի շատ է եւ վարակվելու հավանականությունն ավելի մեծ է, քան Հայաստանում։ Եթե մեր երկիրը համեմատում ենք այլ երկրների հետ, ապա կարող ենք ասել, որ բարվոք վիճակում են գտնվում։ Մեր տարածաշրջանը մասնարարպես Հայաստանում մի փոքր վերաբերմունքը անել լավ չի հիվանդների հանդեպ։ Բժիշկները, որ իրանք փորձված են, չէ՞, որ պետքա բոլորի հանդեպ այնպես տոլերանտ վերաբերմունք լինի, բոլորին հավասար դիտարկեն, բայց ցավոք սրտի մենք այդ վերաբերմունքը չենք տեսնում։ Ուշները եթե մի հարակով Հիվանդա իրաց մոտ ախտորոշվում, Ղարաբաղում հիմա չգիտեմ ոնց է վերաբերմունքը, ես չեմ շփվել, չեմ կարող ասեմ, բայց կարամ շատ օրինակներ բերեմ Հայաստանից, երբ որ մի հարակ ախտորոշվում, մարդիկ բժիշկները ուզում են դուրս գրեն Հիվանդին, ինքը ասում են մեր Հիվանդը չի, չգիտեմ, դուրս արի, գնա, տեղերկա ու քիչ ավելի կոպիտ են դիվանների հետ վերաբերվում, իսկ դա ինչ է բերում։ Մարդիկ խուսափում են ընդհանրապես դիմել ուշիլնար կամ եթե դիմում են, չեն ասում իրենց կարգավիճակը, այն դեպքերում, երբ որ գիտեն իրենց կարգավիճակը։ Նշենք, որ Հայաստանում եւ Արցախում գործում է Ձերբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի կանխարգելման 1 կենտրոն, որտեղ իրականացվում է վարակի վերջնական ախտորոշումը։ Կենտրոն կարող են հաճախել բոլոր ցանկացողները, սկսած այցելուի հետազոտությունից, դիսպանսերային ծառայությունից մինչև բուժում, ամբողջությամբ անվճար է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բերձորի Վահան Թեքյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցում կայացել է Համոսահյանի ծննդյան 103 ամյակին նվիրված ինձ բացակաչտնեք խորագրով հուշ ցերեկույթ։ Բեմում տարբեր դասարանների աշակերտներ էին, ովքեր մեծ սիրով ու նվիրումով ներկայացրել են Սահյանին։ Աշակերտներն անդրադարձել են նրա ստեղծագործության ժամանակագրությանը, թեմաներին, հրապարակված ժողովածուներին։ Շուշիի Գրիգորի Գաբրելյանցի անվան երկրաբանության պետական թանգարանն անցյալ տարի ունեցել է 3491 այցելու, որոնցից 679-ը օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ։ Այս մասին ասել է թանգարանի վարիչ Սարա Սարսարյանը եւ հավելել, որ հատկապես օտարերկրացիները մեծ հետաքրություն են ցուցաբերում թանգարանի նկատմամբ, ովքեր մեկ անգամ տեսնելուց ցանկություն են հայտնում կրկին այցելելու։ Թանգարանում ներկայացված է շուրջ 500 նմուշ։ Մարզասերների համար Արարատի մարզը ներկայացնող միջազգային վարպետ Հայկ Մարտիրոսյանը Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքում կայացած հանրային շախմատիստ Վիկտոր Կոշնոյի հուշամրցաշարից վերադարձել է հերթական հաղթանակով։ Միջազգային վարպետը 7 հնարավորից հավաքել է 5 միավոր եւ մրցաշարային աղյուսակում գրավել է 11-րդ տեղը, իսկ մինչև 20 տարեկանների տարիքային խմբում առաջին տեղը։ Հուշամրցաշարին մասնակցում էին 20 երկրների ներկայացնող 86 շախմատիստներ, դրանց թվում 20 ուժեղագույն գրոսմաստերներ։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի սուպեր միջին քաշային կարգում WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոնական տիտղոսն Արթուր Աբ รา համից խլած մեքսիկացի Ժիլբերտո Ռամիրեսն անցկացրել է տիտղոսի պաշտպանության առաջին մենամարտը։ ԱՄՆ-ի Կարսոն քաղաքում կայացած մենամարտում 25-ամյա Ռամիրեսը մրցավարների միաձայն որոշմամբ հաղթել է ուկրաինացի Մաքսիմ Բուրսակին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաքություն։